Nutrado influas corpan grandezzon. Dec nao iarai nederlandanoi estas aberage ie dudec centimetroi pli grandai ol iliai sam agiuloi en orienta timoro. Grandega indiferenzo in tiuin montras nova mondvasta analiso pri la evoluo de corpa grandezzo cae peso dum la passintai tridec iaroi. La cefa causo estas la nutrado. La plei grandai homoi vivas hodiau en norda cae centra Europo. Avanai estas Nederlando, Montenegro, Danlando cae Islando. Nederlandai viroi estas average 1,83 metroin grandai nederlandai virinoi unu como sestec nau metroin. La plei malgrandai homoi vivas en Asio, Latin Americo, cae Orienta Africo, exemple en Orienta Timoro, Guatemala au Bangladesho. Decnao jara virino en Bangladesho estas proximume same granda kiel dec unu jara nederlandanino. La genoi ludas cetiui differenzoi compreneble rolon, sed bere ne la solan. Tion pli clarigas studajo en kiu estas prilaboritai datumoi de sestec quin milionoi da infanoi inter quin caidec nau jaroi el cent naudec tri landoi. Estis analisite Ciel changigis corpa grandezzo cae peso de la adolescantoi inter la iaroi 1985 cae 2019. Laula internazia teamo, ciu estis guidata de la imperia collegio en Londono, dum tiui 35 iaroi suffice multo ocasis. Crescis la corpa grandezzo, precipece iunae homoi en la evoluantai industriae landoi de Asio, exemple Cinio, cae Suda Coreio. Hodiau dec nao iarae viroi en Cinio estas ie hoc centimetroi pli grandai ol ancorau en la iaro 1985. Sur la ranglisto de la corpai grandezoi, Cinio en la iaro 1985 trovigis sur rango cent quindec, en la jaro du nau, iam sur rango sestec quin. En Africo, sud de la Saharo, ali stagnis la crescado, quelc la iunae plen cresculoi estas ec iom pli mal grandai, ol antau tridec quin jaroi. Ancao en quelcae industriae landoi, la corpa grandezzo nur relative mal multe crescis. Grant Britio occupis ce la viroi en la jaro 1985 ancora rangon dudec hoc por la corpa grandezzo. Hodiau gi estes glitinta al rango tridec nau. ce la relativa corpa peso, mesurita ciel corpa mass indexo, estis grandai differenzoi inter la landoi. La plei altan corpa mass indexon hodiau havas de knau jaruloi sur la pacificai insuloi, en Mesa Oriento, en Usono, cae Nov Zelando. La plei maldicai de knau jaruloi, cun corpa indexo de dudec unu, au mal pli, vivas en Suda Asio. Exemple in Hindio, kai en Bangladesho, kai en sud-orienta Azio kai Afriko. La plei maldica in birinoin oni trovas en Japanio kai en centra Europo, exemple en Rumanio. La differenzo ce la averagia corpa mas indexo estis gis nau unuoi, cio correspondas al proximume dudec quin kilogrammoi. Dum en quelcae landoi la corpa mass indexo appenao changigis, exemple en Japanio, Italio, cae lando, en aliae landoi gi estas traste pli altiginta, exemple en Cinio cae Mexico. La cion decida factoro estas la nutrado, scribas la autoroi. Mangiajo cun nesuffice qualito povas premsi la crescadon cae sam tempe acceli tropezon. Tio povas habi jen ca jen consequenzoin pri la sano por la tuta vivo. Evidente existas ofte mal equilibro inter fruin fana cae la posta nutrado. La esplorista teamo amo pro tio pledas por san politicae intervenoi. Sana mangiajo devas esti por la adolescantoi disponebla cae pagebla. Pobus helpi, exemple, sen pagai menuoi en la lerneo, au la impostado de altgrade prilaboritai nutrajoi, au de nutrajoi, kiwi en havas multe da carbonhidratoi.